Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Եվ ահա դու կհղիանաս եւ կծնես մի որդի եւ նրա անունը Հիսուս կդնես, ասում է Ղուկասի ավետարանը։ Եվ ամեն ինչ եղավ ըստ խոսքի։ Մարիամը ծնեց իր անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց նրան եւ դրեց մսուրի մեջ։ Եվ երբ ութորերը լրացան եւ նա թելպատվեց, նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ չէր հղացվել մոր որովայնում։ Դա կատարվեց լրացնելով օրինական պարտավորությունը։ Մարիամը, որ առաջինն էր ավետիսն ընդունել եւ Հովսեփը, որ ստացել էր հրեշտակի խորհրդի հայտնությունը, հավանաբար կարող էին մտածել, որ սքանչելի նորացնի վրա օրենքի պահանջները չէին կարող ցանրանալ, սակայն օրենքը զանցարելու իրավունք չունեին եւ նաեւ աստվածային կամքներ պահանջում օրենքի գործադրությունը օրինակով հաստատելու համար օրինապահության պատվիրանը եւ անունը Հիսուս թարգմանաբար Փրկիչ, որով կոչեցին մանկանը, մարդկության համար մի նոր էջ բացեց, որ เป զի ով հավատա նրան չկորչի, այլ հավիտենական կյանքը ժառանգի։ Հիսուսանունը մինոր օրնություն է մարդկանց որդիների համար, մանավանդ նրանց համար, որոնք հավատարիմ են Աստծո խոսքին։ Անուն, որը խորհրդանշում է հին եւ նոր կտակարանների ագույցը, ամբողջությունն ու մարդու փրկության Աստծո ծրագիրը։ Միացնի պատվական անվամբ քրիստոնյա են կոչվում բոլոր նրանք, որոնք ворթեգրվել եւ հավատում են քրիստոնեական դավանանքին ու վարդապետությանը։ Ինչպես հնում համոզված ենք նաև գալիք ժամանակներում, այսօր մեր օրերում էլ խոսվում է միջև Քրիստոսի մարտեղացումը, անվանակոչությունը եւ դրանից հետո գրված Սուրբ գրքի հին եւ նոր կտակարանների նմանությունների, տարբերությունների, հակասությունների շուրջ բայց ինչպես ասում են մեկնի հայրերը, Սուրբ Գիրքն Աստվածային հավերժական հայտնությունն է եւ որպես այդպիսին ունի անքննելի եւ միշտ բացահայտվող խորք ու նշանակություն ոչ միայն ներկա, այլ նաեւ գալիք դարերի համար։ Սուրբ Գիրքը, որն առավելաբար անվանվում է Աստվածաշունչ, Աստծոց ներշնչված, Աստծո շնչով գրված, առաջին անգամ գործածում է Պողոս Արաքյալը ասելով. Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու եւ արդարության մեջ խրատելու համար։ Իսկ հին կտակարանից ակներև է դառնում, որ Աստծո հայտնության գրավոր փոխանցումը մարգարենների եւ այլ հեղինակների կողմից նկատվել եւ ըմբռնվել է որպես հրաման հենց իրենից, Աստծուց, երբ Եսայի մարգարեն հորդորում է. «Ահա քեզ մի նոր մեծադիր մատյան, նրա մեջ ճարտար մարդու գրիչով գրիր» կամ ամբակումն ասում է. «Պարզ զորոշ գրիր այդ տեսիլքը տախտակի վրա, որ เป զի ով կարդա, համարձակ կարդա։ Աստվածաշնչի թարգմանության կամ եբրայերենից այլ լեզուների փոխադրման հանգամանքով են ոմանք պայմանավորում հին եւ նոր կտակարանների անհամաձայնություններն ու տարաձայնությունները կամ տարբերություններն ու հակասությունները եւ դարձյալ հոգեվոր հայրերի պնդումներով դա նույնպես հիմնավոր պատճառ չի կարող լինել սուրբ գրային ճշմարտություններից հեռանալու կամ կտրվելու համար։ Բարեկամներ թեմայի շուրջ մեկնաբանություններ կանի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի փոխտեսուչ Տեր Գաբրիել Քահանա Վարդանյանը։ Ինքը տակարանի լեզուն եբրայցերենն է գրված մարգարեների կողմից, հին կտակարանի հոգևոր կրոնական մեծագույն անձանց կողմից, Մովսեսի կողմից 12 փոքր մարգարեներ, 4 մեծ մարգարեների կողմից, Եզրասի կողմից, այսինքն տարբեր կրոնական անձանց կողմից, Դավիթ մարգարեի կողմից, Սողոմոն իմաստուն թագավորի մարգարեի կողմից գրված գրքեր են եւ այո, անհրաժեշտությունը եղավ հին կտակարանը թարգմանելու եւ առաջին թարգմանությունը հունարեն 70-ից թարգմանություններ եւ բազում տարբեր լեզուներով թարգմանվել են։ Ես նաեւ ուզում եմ այստեղ ասել, որ եբրական կանոնի 5 կտակարանի գրքերը 39-ն են, իսկ 70-ից թարգմանության ժամանակ, որը կատարվել է Ալեքսանդրիայում, 10 գիրք հավելվել է։ Այսինքն դրանք այն գրքերն են, որոնք իրենց կրոնական անհրաժեշտությունների համար օգտագործում էին Ալեքսանդրիայում ապրող հրեական համայնքը։ Իսրայելի հրեա ժողովուրդը, ովքեր ապրում էին Ալեքսանդրիայում, իրենք օգտագործում էին եւ մեր եկեղեցու համար արդեն այս 48 գրքերը ընդունելի են։ Եվ շատ կարեւոր է իմանալ, որ եկեղեցին իր վարդապետությունը հիմնում է մարգարե կտակարանի եւ առաքյալների քարոշչության վրա, այսինքն հին եւ նոր կտակարանների վրա։ Եկեղեցին երբեք տարբերություն չի դնում հին եւ նոր կտակարանների միջև, որովհետեւ ինչպես ասում է Օգոստինոս Երանելին, նոր կտակարանը մեկնում է հին կտակարանին, այսինքն նույն միտքը նաեւ ասում է Պողոս Առաքյալը։ Հին կտակարանը բացվում է նոր կտակարանով, այսինքն մեզ հասկանալի է դառնում նոր կտակարանով։ Նման կասկածներ եղել են, որ հնարավոր է որ բնագիրը ճիշտ թարգմանված չլինի, սխալ փոխանցված լինի հետագայում խմբագրությունների ենթարկված լինի, բայց 1940-ական թվականներին մի մեծ դեպ տեղի ունեցավ Գումրանի քարանձավներում եւ հայտնաբերվեց Եսայի Մարգարեության ամբողջ գիրքը, որը ամենահին գիրքերից մեկն է, եւ համեմատվեց 70-ից թարգմանության հետ։ Եվ այդ դեպքը եկավ փաստելու, որ այդ 72 թարգմանիչները ինչպես ընդունված է Ստավանդության ասել, շատ ճշգրիտ կերպով փոխանցել են այն, ինչը որ գրվել է Եսայի Մարգարեի կողմից։ Հետևաբար նաև մեզ համար փաստ է առաքյալների եւ Հիսուս Քրիստոսի վերաբերմունքը Այսինքն նրանք երբեք չեն խոսել, որ հին կտականը աղաղաղված է։ Քրիստոս հենց ինքը դիմում է հрьяաներին, ասելով գնացեք քննեցեք գրքերը։ Գրքեր, երբ որ նոր կտականի մարդը ասում էր, ասին Քրիստոս կամ առաքյալները օգտագործում էին գրքեր եզրույթը, նրանք նկատի ունեին 5 կտակարանը, որտեղ նոր կտականում 5 կտակարանը անվանվել է նաև օրենք, Մովսեսի օրենք, Մարգարեներ, եւ երբ որ Քրիստոս խոսում է այդ գրքերի մասին, խոսում է 5 կտակարանի մասին։ Եվ առաքյալները եւ Հիսուս Քրիստոս բազում մեջբերում են անում եւ շատ հետաքրքրական է, որ մեջբերում են անում ոչ միայն եբրայական բնագրից, մեջբերում են անում նաև թարգմանությունից, 70-ից թարգմանությունից։ Այսինքն սա էլ գալիս է փաստելու, որ փոխանցված թարգմանությունը եւ բնագիրը համահունչ են։ Մարգարեններն Աստծո խոսնակներն էին երկրի վրա։ Նրանց միջոցով էր Աստված խոսում եւ ժողովրդին հայտնում իր կամքը։ Մարգարեններն Աստծո միջոցով էին խրատում եւ նախազգուշացնում ժողովրդին վերահաս վտանգների մասին։ Մարգարեններն Իսրայելի ժողովրդին քարոզում էին հավատքն ամուր պահել առ Աստված։ Մարգարեների նպատակն էր բյուրեղացնել եւ ժողովրդի մեջ արմատավորել այն գիտակցությունը, որ Աստված է իրենց առաջնորդը, ինչպես նաեւ ամրապնդել նրանց մեջ Մեսիայի գալստյան վերաբերյալ բոլոր մարգարեությունները, որոնք իրականացան նոր ուխտում Հիսուս Քրիստոսով։ Ենթադրվում է նոր կտակարանն ավելի հեշտ ու ճիշտ ընկալելու, հին եւ նոր կտակարաններն իրար հետ հակադրել, համադրելու, ենթատեքստերից կտրվել, չկտրվելու երկու պատճառ։ Նախ նոր կտակարանը գրել են ավետարանիչները, անձինք, որոնք անմիջապես Մեսիայի ժամանակակիցներն էին։ Երկրորդ հին կտակարանի մարգարեություններն արդեն ծանուցել էին Փրկչի Գալստյան լուրը, եւ բարձե դառնում, որ տիրոջ խոսքը, թե մի կարծեք, թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու, չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու հին եւ նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների եւ գրությունների լրման մասին է։ ինչպես Պողոս Առաքյանն է ասում, Աստված բազմապիսի բազմազան ձևերով է հաղորդակցում մարդու հետ։ Օրինակ 5 տակարան մեկին քնի մեջ մարգարեներից մեկը ասում է Աստված իր խոսքը դրեց իմ վերանում եւ ես սկսեցի քարոզել։ Մենք Հովնան մարգարեի պարագան կարող ենք տեսնել։ Աստված ասում է, որ պիտի գնաս քարոզես Նինվեում եւ այն ժամանակվա ընկալման համաձայն հрьяաների ընկալման համաձայն Աստված Իսրայելի սահմաններից դուրս չէր կարող գալ եւ ինչ է անում Հովնան մարգարեն մտածում է Նինվե չգնալու համար, որտեղ այնտեղ հեթանոս էին, իսկ հрьяաները մտածում են, որ Աստված միայն իրենցն է եւ ճշմարիտ այդ Աստու գաղափարը չի կարելի քարոզել հрьяաներին, նա ասաց ես փախնեմ գնամ Իսպանիա, Թարսիս, հենց ինչպես որ իր գրքում է ասում։ Եվ ասում Աստված կետի միջոցով նրան ուղարկում են ինվե քարոզելու, այսինքն մարգարեներն են Աստծու խոսքի, Աստծու այդ անմիջական հաղորդակցության մեջ եղած անձինք են եղել։ Եվ Սուրբ Հոգին գործում է երեք այսօր եւ հավիտյան գործում է նույն ձևով, ասինքն Սուրբ Հոգու ազդեցությունը նույն ձևով է։ Մենք չենք կարող ասել, որ օրինակ առաջին դարում ապրող մարդը ավելի շատ հաղորդակից է եղել ճշմարտությանը, քան 21-րդ դարում ապրող մարդը, որտեղ Սուրբ Հոգին Աստված գործում է նույն ձևով, Աստված ներգործում է նույն ձևով, ողորմում գտում է նույն ձևով, իր նախախնամությունը տարածում է բոլորի վրա նույն ձևով։ Սուրբ գրքի Աստվածաշնչի Աստծո շնչով գրված Մատյանի առանցքն ու կենտրոնը Փրկիչն է Հիսուս Քրիստոսը։ Քրիստոսին կտակարանում ներկայանում է որպես ակնկալիք, նորում ակնկալիքների իրականացում, Այս երկուսը միասին կազմում են արդեն մեկ ամբողջություն։ Ասել է թե այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստություններ նորում իրականացվելի հայտնության։ Հին եւ նոր կտակարանները մի ամբողջություն է, որը մեզ ներկայացնում է, մեզ փոխանցում է Աստվածային հայտնությունը։ Ինչ է Աստվածային հայտնությունը, Աստծո ազատ ներգործությունն է մարդու փրկության համար։ Այսինքն մենք հաղորդակից լինելու Աստվածային հայտնության այդ փրկչական ծրագրին պետք է սկսենք նրա թողարտոնվի, այսպես ասել, առաջին իսկ դասերից։ Հասկանալու համար Աստծո նպատակը աշխարհը արարելու, մարդուն արարելու, մարդու հերացումը Աստծուց եւ վերջնական փրկությունը մարդու։ Եվ մենք եթե ուզում ենք հասկանալ կամ տեսնել այդ ընթացքը, մենք պետք է սկսենք 5 կտակարանից, որովհետև եթե մենք չսկսենք 5 կտակարանից, մենք չենք կարող հասկանալ եւ Քրիստոսի գալը, որտեղ Քրիստոսի գալը քարոզում էր ամբողջ 5 կտակարանում, քարոզում էր մարգարեների կողմից, ահա կույսը պիտի հղիանա, ինչպես որ Եսայի մարգարեի բերանով ասվեց, եւ արդեն նոր կտակարանի հեղինակները նշում են, ինչպես Եսայի մարգարեն էր ասում, այսինքն նոր կտակարանը հասկանալու համար պարտադիր կերպով մենք պետք է հասկանանք 5 կտակարանը, որովհետև 5 կտակարանը նոր կտակարանի հիմքն է։ Մենք չեն կարող մեկը մյուսից բաժանել եւ աստվածային ամբողջ ճշմարտությունները ողջ հայտնությունը մեզ համար հասկանալի դարձնել։ Հասկանալու համար, ապրելու համար պարտավոր ենք մենք սերտելու, յուրացնելու, ապրելու ողջ Սուրբ Գիրքը։ Նրա առաջի գրքի առաջին տողերից մինչև վերջին գրքի վերջին տողերը։ Վերջո նոր կտակարանի եւ ողջ Սուրբ Գրքի լրումն իրականանում է Հովհաննեսի հայտնությամբ, որն ավարտվում է հետեւյալ բառերով. որովհետև ես վկայում եմ ամենին, որը լսում է այս գրքի մարգարեության խոսքերը, եթե մեկը բան ավելացնի սրանց վրա, Աստված կավելացնի նրա վրա այն պատոհասները, որ այս գրքում գրված են, եւ եթե մեկն այս գրքի մարգարեության խոսքերից բան պակասեցնի, Աստված կպակասեցնի նրա բաժինը կյանքի գրքից եւ սուրբ քաղաքից եւ այս գրքում գրվածներից։ Եվ ուրեմն ինչու հակառակ ընկալել մի ճշմարտություն, ինչու փորձել տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ եւ անհամաձայնություններ փնտրել մի խոսքում եւ վերջապես ինչու չառաջնորդվել մի խոսքով, որը գրված է Աստծո շնչով ու ներշնչանքով։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 25-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գևորքյան հոգևոր ճեմարանի փոխտեսուչ Տեր Գաբրիել Քահանավարդանյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք